Е, сега продолжуваме, застанавме во Јован 14.24. Јован, 14 глава, 24 стих. Денеска продолжуваме со 25-тиот. Но да се подсетиме најнапред, што кажавме и натиот пат? По што ќе познаеме дали некој го љуби Бога? Што велеше стикот 15 од истата глава? Ако ме любите, ќе ги пазите моите заповеди. Значи, пошто ќе познаеме дали некој го люби Бога, од тоа што тој ќе ги држи заповедите. И точка. Нема тука никаков прашалник извишник, така натаму. Сеќавате ли на стикот во пет пет минати пат го спомнавме? Како тоа се излева Божјата љубов во нас? Знаете, кажавме како, како можеме ние сега да го љубиме Господа со сето срце, со сета своја сила, со сите своји мисли, и ближниот како сами од себе си, па дори Исус ким каже, не е ближниот како сами од себе си, туку како што јас вас ви љубам. Што значи, е уште повеќе. Колку стамите што се љубиме. Значи, јас ве возлюбив вас до таа мера што го дадов и животот за вас. Дали некој од нас би го дал животот за својот ближен? Значи, тоа е таа божествена љубов. Како, на кој начин ќе ја имаме таа љубов? На кој начин се излива Божјата љубов во нас? Римејте 5.5 стикот вели преку Духот Свети. А пошто знаеме дека сме Негови, Римјаните 8 глава, дека сме Христови, ако го имаме Светиот Дух во нас, тогаш сме Христови, ако не, тогаш не сме Негови. Можеме да зборуваме колку сакаме, а и да се правиме христијани, меѓутоа не сме христијани, ако го немаме светиот дух, ако го имаме светиот дух, тогаш ќе го држиме совршено законот. Зато што ние самите не можеме. Току Бог, со посредство на светиот дух, значи преку светиот дух, ќе го држи преку нас. Сега да се подсетиме малку и на а, од 17 стих, ќе читам, значи Јован 14 глава, од 17 стих, пред да навлеземе во оние последни стихови од главата, да се подсетиме исто на еден момент овде што се нагласува. Од 17 до 21 стих и 23 стих ќе очитам, се забележува една интересна работа. Исус вели, јас во вас, вие во мене, јас во таткото, светиот дух во вас. Значи, го имаме тој однос на блиска заедница на пребивање едниот во другиот. Еве, читаме 17 стих. Вели, духот на вистината, кога светот не може да го прими, зашто не го гледа, нито го познава, вие го познавате, зашто тој престојува при вас и ќе биде во вас. Нема да ве оставам и ќе дојдам при вас. Уште малку и светот веќе нема да ме гледа, а вие ќе ме видите, зашто јас живеам и, и вие ќе живеете. Во оној ден ќе сознаете дека јас сум во мојот татко и вие во мене и јас во вас. Сличниот речник Јован ќе проложи и во 15 глава Јован, од своето Менгеле, но за тоа Јани во следните негови предавања. Потоа читаме 21 стих, кој ги има моите заповеди ги пази, тој ме љуби. А кој ме љуби мене, него го љуби мојот татко и јас ќе го љубам и ќе му се јавам сам. 23 стих вели, Исус во одговор му рече, ако некој ме љуби, ќе го, ќе ги држи, ќе го држи моето слово и мојот татко ќе го љуби, при него ќе дојдеме. На кој мисли? На кого мисли овде? При него ќе дојдеме. Јас и мојот татко. При него ќе дојдеме, кај оно што не љуби, и ќе се настаниме, ќе живееме во него. Че видите, светиот дух во вас, пото вели јас и татко ми во вас. Еве го тројството тука јас го гледам. Тој совршен однос нивни меѓусебен, <coughs> но и онаа крајна цел, <coughs> се извинувам, што Господ ја има, да се настани во нас, да пребива не само меѓу нас, како што денеска проучувавме пуката, туку и во самите нас. Како тоа денеска Господ пребива во нас? А токму преку Светиот Дух. Ева да прочитаме Римјаните 8 глава. Римјаните 8 глава, читаме од 9 до 11. Малку пред малку, значи пред малку спомнав дел од овие стикови. Осма глава Римјаните од 9 до 11. Но вие не сте во телото, туку во духот, ако Божиот дух на вистина живее во вас. Но ако некој го нема Христовиот дух, не е негов. Не е Христов. Не е Божи. А ако е Христос во вас, тогаш телото е мртво заради гревот, а духот е жив заради правдата. Ако на вистина во вас живее духот на оној кој го воскресни Исус од мртвите, Оној кој го воскресна Христа, ќе ги оживи вашите смртни тела преку својот дух кој живее во вас. И овде забележавме. Светиот дух кој што живее во вас, ако Христос е во вас, преку светиот дух, Христос е во, наш, во нас, Господ е во нас. Господ живее во нас. Повторно на некој начин се реинкарнира, односно се отелотворува преку нас, како што нели, тој самиот се роди како човек на оваа планета, живееше, како човек, тој како повторно да живее преку нас, го живее својот живот. Затоа ќе каже Павле во Коринќаните таму дека јас, Галатјаните всушност втора глава, јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене. И сега сме во 14 глава и ќе ги разгледаме оние последни стихови од 25 до 31 че Христос пребива преку Духот во сите нас. Односно, оние кои што ќе му дозволат, оние кои што му се послушни, оние кои што се покорни, оние кои што го любат, оние кои што го држат закон. Вели 25 стих, ова ви го зборувам доека бев при вас. Значи не само ова, не е само дел од ова што го кажавме, туку целата негова наука, сето оно што им го проповедал и кое, со кое ги поучувал учениците до овој момент. И сега вели, знаејќи дека наскоро ќе се раздели од нив, Значи, целата ситуација е токму таа, Исус треба да ги напушти, овие се вознемирени, и им вели, а утешителот, светиот дух, кога татко ми ќе го испрати во моје име, значи, како мој заменик, ќе ве научи се и ќе ве подсети на се што ви рекол. Овде би сакал да обрнаја внимание на изразот се. Че значи, Исус вели, мојот татко ќе го испрати светиот дух, како мој заменик, и тој ќе ве научи на се. Ова не значи дека Христос не ги научил на се. Но, да, подолу продолжува стикот дека не само што ќе ги научи на се, туку и ќе ве подсите на се што ви рекам. Ке ви ги објасни, ке ви ги разјасни, ке ви ги значи, доближи работите, токму светиот дух. Па зарем тоа не е наше лично искуство? Секој дневно, проучувајќи, слушајќи ете и проповед, може би, Светиот Дух ни отвара нови врати на, на познавањето на Божијата реч, на Божиот карактер. Значи, Светиот Дух не поучува, Светиот Дух не подсетува. Знаете, често пати, како доаѓам до идеја, некоја што да проповедам, па токму тоа, читајки книга, читајки Свето Писмо, и едноставно Светиот Дух ти ги врзе мислите во, во умот и излегува производ, проповед. Слава на Бога. Што значи, е негов производ. И а, оно што е значено овде е оно што го кажа все, ќе ве научи на се. Денеска баш на Фейсбук запишав една мисла, една мудрост, која што вели вака. Чувајте се, пазете се од кукавичлукот, кој што ја премолчува вистината, и од лукавството, кој што ја кажува полувистината. Светиот Дух нити е кукавица, Светиот Дух нити е, не, не е ни лукав. Светиот Дух ја има истата функција и улога кој што ја има Отецот, кој што има и Синот. Ја имал Синот доека бил со учениците. Да не научи, да не ја открие сета вистина, затоа што вистината не ослободува, вистината спасува. А видите денеска што се случува и во нашата црква, зборувам во адвентистичката црква. За жал. Дали сте биле сведоци на премолчување на вистината? Посебно со кандидати за крштевање. Зошто се прави тоа? Се прашувам јас. Зошто не им се открие се? Знаете, тоа ви исто како кој човек сака да му го предаде животот на Христа, тој се венча буквално со него. Значи, како да имате сега младиш и една млада, и се запознаваат, се дружат и план име да стапат во брак, а едниот крие нешто, другиот нешто, трето крие и на крајот ќе влезат во брак и може да се случи проблем. Каде е искреноста? Каде е отвореноста? Ако вие сакате да доведете некого кај Христа, кај Бога, зарем ке му сокривате дело од вистината? Доколку ваша цел е да се спаси. Но доколку целта ви е да ја наполните црквата и да ви се наполни джебот, може би, да имате заплата или такво нешто, значи, такви некои себични причини, тогаш може би ќе ја прикривате вистината, може би нема да кажувате некои непопуларни вистини, кои што може би ќе го одвратат човекот, па ќе ги снижите стандардите, па ќе му речете, па може, и ова може, и тоа може. Тогаш имаше, имате нечиста цел. Вие се откажувате од силата на Духот Свети, всушност. Ви немате врска со Духот Свети и со Господа. Вие тогаш не собирате за Христа. Денеска Ангел не читаше еден текст. Или собираме, или растураме. Ние не собираме за Христа, ако не ја изнесуваме вистината онаква каква што е. Колко и да не е популарна, никогаш не била популарна всушност вистината. Тоа сме сведоци. А Светиот Дух е тој, како замени Христов, кој што се, на секе не научи, па А ја се навратим во Матеј на крајот, двата стиха во Матеј 28 глава. Кој е налогот што ни го даде Господ? Исус Христос. Дава налог на своите следбеници, меѓу кои сме и ние. 19 стих поготово Матеј 28. Така оде и ки, значи да, точно, треба да одиме, треба да бидеме активни. Направете ги сите народи мои ученици, крштевајќи ги во името на Таткото и Синот и Светиот Дух, учејќи ги да пазат што? Се што сум ви заповедал. Светиот Дух како замени Христов, тие сите троица работат за спасение на една душа, е тој што ќе ве научи се и ќе ве подсети на се. Немате тука премолчување на ништо. Премолчувајќи ја вистината, вие само може штета да му направите на вашиот ближен, па и на самите себе си нормално. Со, на, кратко речено, немате Дух Свети му кај што не ја изнесувате вистината во целост. Немате подршка, немате сила Господова, која што ни е потребна. Денеска нашите цркви се слаби и умираат буквално затоа што нема Дух Свети. Па сме приморени да користиме финти разноразни, али сега ќе се криеме зад некое друго име, не знам што, ќе се испофрламе пари, држајќи предавања по други сали и тешко ние да, ги, да ги донесеме во црква, затоа што ќе се испоразочараат кога ќе видат кај ќе влезат. Не, мора да бидеме трансмаренти, јасни и гласни. Че вели, утешителот Светиот Дух, кој татко ми ќе го испрати во моја име, ќе ве научи на се и ќе ве подсети на се што ви рекол. И потоа вели, Исто многу битен стих и многу битен и за учениците тогаш кои што биле вознемирени, не знаеле главата кај име, не знаеле што ќе се случува со нив после Христовото заминување, па и за нас денеска кои што живееме во овој немирен свет. Знаете ли, денеска луѓето пари грдни фрлаат за мир, а никако не го наоѓаат. Што вели 27 стих? Ви оставам мир, ви го давам мојот мир во превод, не само тоа, мегуто ово значи, давајќи ви го светиот дух, ви го давам мојот мир. Ако го имате светиот дух, имате и мир. Ке видиме малку повеќе што значи за тоа, како, за каков мир станува збор овде. Што е, каков е тој мир? И додава, не ви го давам како што ви го дава светот. Како све, каков мир може да ви понуди светот, да ја прашам? Преку лексилиум, ДСПАМ, преку а, манипулација, преку телевизиските екрани, велејки дека се е мирно, се е во ред, државата се цвета, не знам што, пример. Да, или психијатри ред други работи, преку умпрофорци, така мир ќе ви донесе. Со звечкање на оружјето мир сака да донесете. И тоа стана зборзан или некој надвршен мир, меѓутоа некој надвршна околина мирна од околина во која што живеете, меѓутоа овде станува збор за внатрешен мир, она кој што со, со пари не се купува. Не ви го давам како што ви го дава светот, нека не се вознемирува вашето срце и нека не се бои. Кој знае колку пати Исус, поготово оваа вечер, ќе им каже на учениците, не се плашете, не се боите. Јас ви го давам мојот мир. И сега каков овој мир? Римјаните 5.1. Неколку стика ќе разгледаме за мирот. Римјаните 5.1. И така, бидејќи оправдани преку вера, имаме мир со Бога преку нашиот Господ Исус Христос. Како имаме мир? Оправдани со вера имаме мир. Ако случајно се обидуваме да се оправдаме со дела, обидувајки се да бидеме свети, ние самите денеска видовме дека не можеме, тогаш не можеме да имаме мир. Не. Ние ќе паѓаме, ќе стануваме, ќе паѓаме, ќе стануваме. Не, немајќи го светиот дух во себе, немајќи го Господа, немаме сили да издржиме ни еден ден. Може да изглумиме еден ден, два, три, пет, година, две, да изглумиме дека сме многу чисти и верни и христијани и не знам што. Меѓутоа, кој знае колку падови може би имаме во, во нашиот приватен живот. Еден ден во сабота, тука можеме да се направиме светци, нели? Ама, Знаете, човекот е однаков каков што е, кога е сам. Таква една мудрост имаше. А, значи, оправдане преку вера. Римјаните 8.6. Ева повторно, еве повторно улогата на Духот Свети. Римјаните 8.6. Бидејќи мудрувањето на телото, или раководењето, живеењето по телото, што е? Е смрт. А мудрувањето на Духот живот и мир. Кога човек се стреми кон духовните нешта, тоа е тоа што му носи мир. Ако живеете по телото, и оно што телото го бара, нема да имате никаков мир. Елен Вајд веден краток свој цитат во Копнешот на вековите вели «Любовта кон себе донесува немир». Тоа е јасно зашто светот е во толкав немир, зашто толку многу лексилиум и диезепами се пијат и зашто тие фармацевски компанији имаат толкави големи бастословни а, заработки. Филипјаните 4.7 Павле ке ни каже каков овој мир кој што светот не може да ни го даде во Филипјаните 4.7 и каже вака. И Божиот мир, што го надвишува секој ум, ќе ги запази вашите срци и вашите мисли во Христа Исус. Замисли се овој Божи мир, овој мир што јас ви го давам, што вели Исус. Каков е? Ги го надвишува секој ум. Несватливо е човек кој што е во Христа и кој што има светиот дух во себе, околу него е мемир, околу него е бура, а тој е мирен. Сетите се сега на моментот Исус во коработ, сите се вознемирени пошто тонат, а тој сладко спие. Исполнет со мир. <laughs> Таков треба да биде христијанинот среде овој свет, кој што е вознемирен, вознемирено многу нешто од она што иде, велики умираат од страв, не знајќи што иде. <clears throat> Пословици 3, 1 и 2 да отвориме сега во Стариот Завет, пословици, трета глава, први и втори стих. Сетете се на последната рецитација на, на Снеже, токму овие глави ги рецитираше. Сине мој, не ги заборавај моите поуки и твоето срце нека ги чува моите заповеди, зашто ќе ти ги продолжат деновите и годините на животот и ќе ти додадат мир. Што? Послушност, заповедите. И значи, ако, ако го исполнувате законот, односно Духот Свети преку вас го исполнува законот, тош нема што да сте вознемирени. Нема осуда за вас, вели Павле во Римјаните 8.1. Зато што сте во Христа Исуса и Светиот Дух преку вас го исполнува законот. Псалм 119.165, овој стих би требало и на памет да го знаеме. 119.165, Псалм овој најголем псалм кој што главно зборува за законот, Божиот закон, во 119, значи псалм 165 стих вели Оние кои го любат твојот закон, уживаат голем мир и не се супнуваат на ништо. Оние кои што го любат Божиот закон, тоа се тие кои што го любат Бога, всушност, тоа се тие кои што уживаат голем мир. А, на друго место вели, беззаконикот е немирен. Во ред да се вратиме во Јован 14 глава. Значи, колкава е придобивката да бидеш и колкава е придобивката да го имаш Духот Свети. Имаш и сила, и смелост, како што видовме од утринските стихови и мир, и љубов, пред се кон Господа, потоа кон ближните и кон самиот себе. 28 стих чувте дека ви реков, значи веднаш, откако ќе им ги каже овие зборови, да ги смири, откако ќе им каже, нека не се возмирува вашето срце, нека не се бои, вели, чувте дека ви реков, одам. И не застанал тука вели, и ќе ви дојдам. Се вратиме на првиот првите три стиха од таа глава. Што велеш Исус? Одам да ви приготвам место и кога ќе ви приготвам место, доаѓам по вас. Значи, немајте да се вознемирувате, Може на кратко ќе бидеме, ќе би бидам одсутен, меѓутоа не ве оставам сирец и сега се навраќам на некој од претходните стихови. Светиот дух ќе ви го дадам, утешителот, мојот заменик. Ако ми љубите, ќе се зарадувате дека одам кај мојот татко, зашто таткото е поголем од мене. Значи, ако ми љубите, ако ќе сватите зошто ова го правам, ова е необходно ова што го правам сушност. Необходно е да отидам на крстот, да го дадам животот, затоа што тоа што го правам, е го правам го правам сето за вас, за ваше добро, за ваше спасение. Кога ви биле, би биле свесни, зашто го правам тогаш, ви ке се радувате што јас ке заминам. И од друга причина, затоа што место мене, кој што можам да бидам присутен во еден миг само на едно место, ќе ви го пратам мојот утешител светиот дух, кој што може да биде присутен на секаде. Што е огромна полза за сите нас и денеска. И ви реков сега пред да се збидне, за да поверувате кога ќе се збидне. Кој знае кој пат исто Исус ќе каже вакви збор. Како се јакне верата највеќе. Знам секам трајче ќе каже и на дошле во црква, Току од предавања за пророштвата на Данило и на Откровение. И на еден куп пророштва кои што се исполниле и допрва ќе се исполнуваат. И тоа е нешто што е кажано и лјадници години, стотици години порано и се исполнува тоа и како така ја јакне верата. За да поверувате кога ќе се збидне. 30 стих. Не ке зборувам уште многу со вас, зашто доаѓа кнезот на овој свет, тој нема ништо во мене. Интересен овој ова изјава. Тој, кнезот на овој свет, лукавиот, дјавол, нема ништо во мене. Дај Боже да сите бидеме во една ваква состава да гјавот нема ништо со мене и да гјавот нема ништо во мене. Тогаш е се во ред. Тогаш сум во Христа, тогаш, тогаш го имам Духот Свети. Се доека гјаволот има и мало парче од мене, таму некаде на, во некој кјош од моето срце, се уште ке ме куша, се уште ке паѓам, се уште ке може да ме да владее со мене, да, да, да ме вознемирува и да, да, да манипулира на некој начин. И да ме вознемирува, да. Но Исус вели, Доаѓа кнезот на овој свет, тој знае, тој е свесен дека веќе дружината на чело со Јуда се наближува и вели, нема уште многу да зборувам со вас, но тој нешто, ништо нема со, во мене и со мене. Знаете, ја Исус е свесен дека наскоро ќе изгледа дека кнезот на овој свет, односно сатаната, како да ќе триумфира и ќе победи, кога ќе го прикува на крстот Голготски. Но, Не се плашите од оној кој што ќе го уништи вашето тело, а на духот не може да му науди. Дори тоа одземање на животот на Божиот син се случило, како се случило? Джаволот му го одзел животот на, на Христа, или? Што вели во 10 глава Јован, да се подсетиме малку на, на назад, 17 18 стих? Сам го давам и сам го земам. Да, Да. А тоа било затоа што тој Гјаволот, кнезот на овој свет, нема ништо со мене, вели Исус. Ништо. Ако гјаволот нема ништо со мене, тоа сладко можам да заспиам и може би и ако воопшто не се разбудам следното утро, значи ако починам, ако заспиам, ако гјаволот ништо нема со мене, тоа јас ке воскреснам, ке бидам во живите тој дух свети, како што читавме во 8 глава Римјаните, што го дигна Христа од мртвите, ќе не дигне, ќе ме дигне и мене и сите нас, кои што ќе заспиеме во Христа. Но, вели, значи, ете го дадов животот, ќе дозволам да бидам прикуван на крстот, зошто? Но за да сознае светот дека јас го любам таткото и дека правам како што ми заповеда мојот татко. По заповед, по волја Господова, Исус го даде животот, затоа што тоа беше врвниот и главниот дел од планот, прекрасниот план на спасение. Заради тоа имаме сите ние денеска надеж. Или овде на крајот, станете да си одиме од тука. Најверојатно заминуваат од горната соба. Во овој момент, и ќе видиме понатаму следната сабота со брат Јани 15 глава, и 16 и 17 совата молитва. Значи, уште три прекрасни глави имаме, се дека не стигнеме на моментот на апсење. Видите како Јован, а, кратки моменти, 24 часа, а, ги опфатил во повеќе глави од својот Евангелие, значи буквално половина од неговото Евангелие ги опфаќаат последните 24 часа од Христовиот живот. За разлика од другите три синоптички Евангелија, кои што значи, не е случај. Дека Господ биде со нас и во ова нова седмица во која што навлеговме и нека ни помогне да уште повеќе ја осознаеме вистината и а сето тоа нормално со помош на Духот Свети кој што ако ние му дозволиме ќе ни открие се, ќе не научи на се и ќе не подсети на се. Ќе не открие таа драгоцена вистина и тие делови кои што може би се уште се сокрени за нас. Слава нека му уште еднаш. Амин.